أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hvala Allahu Đelešanuhu, svevišim gospodaru svjetova, milostivom, samilosnom i neka je salavat i salam na našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alihi wasallam, na njegove časne ashabi porodicu i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Još se jednom Allahu zahvaljujemo što nam je omogućio da iznova znači krenemo sa ovim ciklusom predavanja iz sahih muslima ili muslimovog sahiha i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari zdravlja i vremena i volje da ustrajemo u dobru u kojem se sada nalazimo. Inače, prije što počnem, samo da naglasim jednu veoma bitnu stvar, a to je da, da je volja u životu, odnosno motivacija, najbitnija stvar u svemu. Bez volje, jake i volje, čovjek ne može ništa, ništa postići u životu. Ni na ovome, a ni na onome svijetu. Znači bez jake volje čovjek ne može postići nikakav značajan uspjeh na ovom svijetu, ne može ništa značajno postići, a također ne može ustrajati na pravome putu ako nema jake volje, ako nema motivacije, odnosno ono što se zove ustrajnost. Znači bez e, jake volje nema ni ustrajnosti u dobru. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam ojača našu volju, da nam podari ovaj jehina na pravome putu. Večeras ako Bog da govorimo, odnosno došli smo do 165. hadisa nakon ove nešto duže, duže pauze, prekida zbog Ramazana. 165. hadis o tejemumu i ono što se prenosi u vezi s tejemumom. Mi znamo da je tejemum jeli, jedna alternativa za abdest gusul, e, kao u slučaju kada nemamo vode i u drugim slučajima, pa ćemo večeras o tome malo a iša radijallahu anha je rekla, jednom smo sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallame, bili na nekom putovanju. Kada smo bili u Bejdaj ili u Džejiš, izgubila sam lančić. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, se tu zaustavio da bi ga potražio. Ljudi sa njim također su se zaustavili. U tom mjestu nije bilo vode, niti su je sa sobom imali. Nakon toga ljudi su došli kod Ebu Bekra i rekli, Zar ne vidi šta je napravila Aisha? Zaustavila je Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, a s njim i sve ostale na mjestu gdje nema vode, a oni je nisu ponijeli sa sobom. Oni su obratili Abu Bekru, jer pošto je ona bila njegova kćerka, da je malo kukori. Ebu Bekr je došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallame, koji je bio stavio svoju glavu na moje stegno i zaspao rekao je zaustavile se Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam i ljude nemaju gdje naći vode niti je imaju sa sobom a Iša je rekla izgrdio me Ebu Bekr izgovorio što je Allah htio da izgovori i počeo bosti svojom rukom moje slabine samo položaj Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam na mojim stegnu je spriječio da se pokrenem Allahu poslanik sallallahu alejhi ve spavao i probudio se bez vode. Tada je Allah objavio ajet o tajemumu, pa su svi uzeli tajemum. Use ibn al-Hudair, jedan od onih koji su dali prisegu Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve na Akabi, rekao je: "Ovo nije vaš prvi beričet porodico Ebu Bekrova." A Iša radijallahu anha je rekla: "Kada smo podigli devu na kojoj sam ja bila, našli smo lančić pod devom." U rivajetima koje navodi Buharija, stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslao nekog čovjeka pa je našao lančić ili da je poslao dva čovjeka ili čak da je poslao ljude, odnosno više ljudi. Međutim, ipak je riječ o istom događaju. Učenjaci su rekli da su poslani bili u Sejr ibn njegovi ljudi, otešli su da ga traže, jer ga nisu našli. Kada su se vratili, našli su lančić ispod devi. Znači, ovaj nam hadis govori o tome, o objavi ajeta vezanog za temu. Znači ovaj, ova, ovo poslanikovo putovanje i ovaj događaj kada su se našli bez vode bio je povod objavljivanja ajeta kojim je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala je li propisao jednu olakšicu za vjernike u slučaju kada nemaju vode, odnosno kao alternativa i zamjena za abdest, gusul i druge situacije. A to je kuranski ajat je li iz sure El Maide فَإِلَّمْ فَلَمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا Ako ne nađete vode, onda uzmite tejemum čistom zemljom. Znači, tejemum je olakšica da, da vjernik, musliman, u određenim situacijama, te situacije su znači kada nema vode nikako ili kada ima vode ali mu je potrebno za piće ili hranu i kada je bolestan, kada zbog bolesti ne smije da uzme, ne smije da dotiče vodu, ne smije da uzima abdest. U ta tri slučaja propis Tejemum je znači olakšica, alternativa ili privremeno rješenje. Privremeno rješenje za abdest i gusu. Za abdest i gusu. Inače, uzvišeni Allah je ovome umetu dao mnoge olakšice. Dao mnoge olakšice a jedna od tih olakšica je ovo pitanje tejemuma. U slučaju kada nemamo vode i ne možemo da je nađemo u jednom u tom namaskom vremenu, Allah nam je dao olakšicu da uzmijemo tejemum, odnosno da svojim rukama doteknemo zemlju, čistu zemlju i da poteremo ruke i lice. To je simbolično, simbolično čišćenje. Jer time ne, ne postižemo ovaj, tjelesnu čistoću. To je simbolično čišćenje ili zamjena, zamjena za abdest i gusu. Malo ćemo se jeli, podsjetiti s obzirom da su to rijetke situacije kada se nađemo jeli, da, da nemamo vode ili da ne možemo uzimati abdest, malo ćemo se podsjetiti na tejemum. E, tejemum se uzima tako što prvo donesemo nijet, znači u srcu, jeli, kažemo bismillah, dotaknemo rukama zemlju, poteremo ruke, poslije ćemo vidjeti razmiloženje među islamskim učenjacima. Neki smatruju da sam potaru jeli, šake, drugi smatruju da se treba potrati do laktova, a zatim potare se lice. E sad, islamski učenjaci, kada je u pitanju samo uzimanje tejemuma, su se razišli e, oko pitanja da li je dozvoljeno, u stvari da li je dovoljno jedan put dotaknuti zemlju. Za oba potjeranja, i za ruke i za lice. Neki je dovoljno jedan put dotaknuti zemlju pa potrati ruke i potrati lice. I za pitanje e, do koje mjere, odnosno potiru se ruke, da li su to samo šake ili su, ili su ruke do laktova neki islamski učenjaci, među kojima je i Šafija, i Imam Ebu Hanife, smatraju da je, potrebno, da je potrebno dva puta dotaknuti zemlju ili udariti ovaj dlanoma u zemlju. Znači jedan put za potiranje ruku do laktova. Njihovo, njihov je stav da se ruke potiru do laktova, a drugi put da se, da, ovaj, da se potare lice. Znači to je stav imame e, Šafije, neki islamski učenjaka imame Mame od ovih poznatijih. Kao dokaz uzmeju hadis od Ibne Omera, radijallahu an, a kojeg bježi dar Kutni, da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao za tejemum se dva put dotiče zemlja, odnosno udara o zemlju, jednom za lice, a jednom za ruke do lakata. Kasnije ćemo se vratiti na ovaj hadis koji je dokaz ovoj prvoj skupini. Znači hadis od Ibni Omera koji bilježi Dar Kutni da kaže dva put se, za tejemum se dva put dotiče ili udara u zemlju, jednom za lice, jednom za ruke do lakata. Drugo mišljenje, a to je e, mišljenje većeg dijela islamskih učenjaka, kao i sledbenika hadisa, odnosno e, poznatih učenjaka hadisa je da je dovoljno jedno udaranje o zemlju ili jedno doticanje zemlje. Da je dovoljno jedan put dotaknuti zemlju i nakon toga potrati ovaj šake, ovako s vanjske strane i potrati lice. I time smo, znači, završili temu. A za dokaz uzmeju hadis od Amara ibn Asira, hadis od Amara ibn Asira, e, u kojem je poslanik Ali Salat nam rekao, u stvari u kojem kaže Amar ibn Asir, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve je poslao radi nekoga posla. Ovaj hadis ćemo mi kasnije navesti ovdje, je li? Pa sam se u pio, a nisam našao vode. Poslao ga poslanik alejhi salatu vesselam negdje znači po nekom poslu i on se u uđunupio, nije našao vode. Kaže, ja sam se provaljao po prašini kao životinja. On nije znao za ovaj propis o temu. On se valjao po prašini, ne bil tako taj džunupluk, jeli, ovaj, očistio sa sebe. Kaže dalje, nakon toga sam došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i spomenuo sam mu to, rekao je, bilo bi ti zaista dovoljno da si rukama uradio ovako, znači pa je poslanik pokazao, zatim je rukama dotaknuo jedan put zemlju i potrao lijevom rukom desnu vanjsku stranu svojih šaka i lice. Znači ovako, pa onda potrao lice. Kaže, Abdullah je rekao, zar nisi vidio da Omer nije bio načisto sa Ammarovom pričom? Znači, ovaj hadis od Ammar ibn Asira, ovi islamski učenjaci smatraju kao najjačim dokazom da je dovoljno jednom dotaknuti zemlju, potrati znači šake i potrati lice. Ovaj Ammarov hadis, odnosno hadis od Ammar ibn Asira je najvjerodostojniji hadis, a svi ostali Hadis koji govore o tejemumu, i doticanju zemlje dva puta i potiranju ruku do iza laktova su slabi, svi su slabi, da i hadisi, ili se radi o izjavama shaba, a ne o hadisma poslanika ili svatu Stoga ovi učenjaci, ovaj džumhur ili veći dio Lemi smatra da je ovaj hadis od Dama ibn Asira najbolji dokaz kako treba uzimati tejemu. Međutim, kažem, ima drugi slabi hadisa za koje su drugi islamski učenjaci uzeli kao dokaz, kao što imam Šafe, imam Ebu Hanife, drugi i drugi, i oni smatraju da se treba temu uzimati do laktova. U svakom slučaju, ovaj, jedno i drugo mišljenje ima svoje, svoje utemeljenje, iako za ovo drugo mišljenje smatramo da je jače i ispravnije. Znači, rekli smo pri uzimanju tejemuma prvo se trebaju potrati ruke, pa onda lice. S obzirom da, da je ovo situacija, znači rijetko se dešava na, u našem životu, da ovaj, nekada zaboravimo pa potremo lice ili ruke, ali u svakom slučaju redoslijed nije obavezan. Redoslijed nije obavezan. Ali je sumne da se potero prvo ruke pa lice. Ali ako bi postupili suprotno, odnosno u neznanju ili zaboravu, temu bi bio ispravan. Još pitanja koja su vezana za tejemum je pitanje koliko možemo, stvar, da li tejemum uklanja svaku nečitoću. Da li on menja abdest i gusu? Neki islamski slučajno smatruju da je on samo zamjena za, za ovaj abdest, dok e, na osnovu drugih hadisa možemo kazati da je tejemum zamjena i za gusul i za abdest. Znači u slučaju kada nemamo vode ili imamo vode, ali nam je potrebna malo, ili ne smijemo uzeti tejemum, ili ne, smije, smijemo uzeti abdest, ili ne smijemo uzeti gusul zbog bolesti, ili zbog toga što smatram da će nam gusul naštititi, tada nam je olakšica da uzmamo temu. Također, kada je u pitanju zemlja kojom uzimamo temu, islamski učenjaci kažu da se tu ubraja, odnosno da se u obzir uzima svaka vrsta zemlje, pa čak i kamena ili kamene vrste zemlje, pa čak i svi proizvodi od zemlje. Svi proizvodi od zemlje, znači bilo kakve cigle ili neki drugi proizvodi od zemlje mogu se uzeti ovaj, za tejemum, odnosno može se, može se e, njima uzmati tejemum, e, samo je bitno da su čisti i da nisu premazani recimo nekom farbom, recimo kao što je ovaj zid ovdje, u ovom slučaju ne možemo uzeti tejemum jer je on prekriven hemijskim, znači nekim ovaj materijama. Sljedeći hadis 166. hadis e, temu džunupov, odnosno džunupov temu. Pa kaže Šekik je rekao sjedio sam s Abdullahom i Ebu Musaom radijallahu anhuma Ebu Musa upitao Abdurrahmane šta misliš kada bi se čovjek uđunupio i ne bi našao vode mjesec dana šta bi radio sa namazom Abdullah je odgovorio, neće uzimati tejemum, pa čak kada ne bi našao vode mjesec dana. Ebu Musa je upitao, šta ćemo sa ajetom iz sure El Maide? Ako ne nađete vode, onda uzmite tejemum čistom zemljom. Abdullah je odgovorio, ako bi im se ovim ajetom dala olakšica, ubrzo bi sa čistom zemljom uzimali tejemum kad god bi im voda bila hladna. Ebu Musa je rekao Abdullahu, zar nisi čuo Ammarove riječi? Allahu poslanik sallallahu alaihi ve me je poslao po nekom zadatku, pa sam se ođunupio i nisam našao vode. Provaljao sam se po prašini kao životinja. Nakon toga sam došao poslaniku sallallahu alaihi ve i spomenuo sam mu to, rekao je: "Bilo bi ti zaista dovoljno da si rukama uradio ovako." Zatim je rukama dotakao jedan put zemlju i potrao lijevom rukom desnu vanjsku stranu svojih šaka i lice. Abdullah je rekao, zar nisi vidio da Omer nije bio načisto sa Ammarovom eh, radijallahu anhu pričom? Inače Ibn Temije kaže, ovom sunnetu je pristovao Omer, a zatim ga je zaboravio. Tako da je dao fetvu suprotno sunetu. Amar ga je posjetio na to, ali uprkos tome nije se sjetio. Nije negirao Amar, Amaru taj sunet, čak šta više naredio mu je da ga prenosi. Znači vidimo da je Omer bio eh, prisutan kada, kada je se desio ovaj slučaj samo Robini Asirom, međutim on je tu priču, taj slučaj zaboravio i nije se sjećao ovoga slučaja, ovoga hadisa, zato je suprotno izdavao fetve, suprotno amarom i fetvama. Znači, ovaj drugi hadis se e, odnosi na, vezani vezan je za džunu, pa i njegov temu. Malo prije smo također spomenuli da čovjek kada se u džunupi i ne nađe vode, ne nađe vode e, ili se boji okupati zbog bolesti i, i na njega se također odnosi olakšta da može uzimati jemu Sve dok ne bude u stanju da uzme da uzme ovaj gusul, pa makar se to i produžilo vremenski, makar to trajalo i mjesec dana kao što se navodi jeli, ovdje ovaj, u ovome hadisu, dok u nekim hadisima Ebu Horeri se spominje pa makar kaže i deset godina, deset godina kaže ovaj, ne mogao uzeti gusul. Ovdje se vjerojatno e, pod ovim hadisom misli na to da, da, je, olakši, da je ovo olakšica temu koja važi stalno, koja stalno važi da nije određena znači vremenski. E, znači temum je zamjena za gusul od džunupluka i oko toga postoji iđma, iđma znači islamski učenjaka, konsenzus. U ovom slučaju kada nemamo vode za, za gusul ili, ili se ne smijemo kupati zbog zbog hladnoće ili bolesti. Međutim, e, šta ćemo ako znači čovjek e, je džunup i onda uzme temu i klanja, međutim, nakon određenog vremena dođe voda, ali nakon isteka namaskog vremena. Da li će taj namaz ponavljati? Isto, znači po konsenzusu islamskih učenjaka, taj namaz neće ponavljati. Taj namaz neće ponavljati, E, samo će uzeti, uzeti ponovo gusul da bi uklonio uklonio džunupluk, odnosno nečistoću džunupluka. I ovaj nam slučaj potvrđuje da je tejemum samo privremeno rješenje kada je u pitanju džunupluk. Privremeno rješenje. Če ako smo džunupi ne smijemo se okubati, ili nemamo vode i e, uzmijemo tejemum i poslije klanjamo, znači mi smo samo privremeno riješili pitanje žunupluka za namaz. Ali on i dalje ostaje jel, u nama i na nama, tako da kada budemo u stanju da se okupamo, okupat ćemo se, da bi uklonili taj žunupluk. 167. ajet, e, hadis, govori o uzimanju tejemuma zbog odgovora na selam. Kaže, prenosi se od Umeira, oslobođenog roba Ibn Abbasovog radijallahu anhu, da je on čuo Ibn Abbasa da je rekao Krenuli smo ja i Abdurrahman ibn Jesar, oslobođeni rob Mejmune, poslanikovi sallallahu alaihi supruge i došli smo kod Ebul Džehma ibn al-Haritha ibn Simme al-Ansarije. Ebu Džehm je tada rekao, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je izašao, je išao od bunara Džemela, pa ga je sreo neki čovjek i nazvao mu Selam. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam mu nije odgovorio sve dok nije došao do zida potrao svoje lice i ruke i nakon toga mu odvratio selam. Znači ovdje se postavlja pitanje zašto poslanik alaih salatu wasalam nije odgovorio na selam dok nije uzeo temu. To je ključno pitanje ovoga hadisa. U drugoj predaji hadisa se spominje da je poslanik alaih salatu wasalam vršio malu nuždu. Pa nije htio da odgovara na selam u tom stanju. Znači dok je vršio malu nuždu. Dok ovom hadisu se to ne spominje, jel? Postoji, kaže ovi islamski učenjaci, pretpostavka da je poslanik alaih salatu veselam e, bio džunup i da nije imao vode, znači, i da nije htio da odgovara na selam dok je u stanju džunupluka. Zato što je selam e, pozdrav, e, pozdrav muslimanski koji je ujedno i zikr, spominjanje, jeli, Allaha, odnosno riječ koja je vezana za, za Allaha subhanahu wa ta'ala selam, i zato nije htio da spominje taj zikr, dok je džunup. Kao i u ovoj drugoj predaj nije tio da, da odgovara na selam, odnosno da spominje jezik dok vrši nuždu. Zato kažu islamski učenjaci da je pokuđeno mekruh, znači nije zabranjeno, odgovarati na selam kada, smo, kada vršimo malu nuždu, veliku nuždu i, i kada smo džunupi. Znači da je pokuđeno mekruh, da nije, da nije zabranjeno. Možemo, ali ovaj, je pokuđeno u takvom i sličnim situacijama. Također, na osnovu ovoga hadisa, islamski učenjaci kažu da je pokuđeno činiti, odnosno spominjati bilo kakav zikr, bilo da se radi o, o, ovaj, riječima Alhamdulillah, Subhanallah, Stakfirullah, kada smo o, džunupi ili kada smo kada vršimo malu ili veliku nuždu. Znači opet kažem da je mekru pokuđeno, nije zabranjeno. U svakom slučaju, poslanik Ali Salatu što ćemo vidjeti iz kasnijih hadisa, spominjao je Allaha, činio je zikr u, u različitim situacijama. Međutim, to je naravno, e, znači kad je džunup i kad je čist. E, međutim, ako, čovjek, ako je čovjek u stanju da odmah ukloni džunupluk, on treba da se tada susteže od zikra i da ne zikri dok, dok ovaj, se ne okupa. Dok se ne okupa. Ako, znači, ako se može u, brzom vremenu, odnosno ubrzo se može okupati, ne treba mu više, puno vremena, tada treba da izbjegava zikr. Međutim, ako je u stanju žunupluka duže vrijeme, u tom slučaju može zikriti, odnosno može spominjati Allah subhanahu wa ta'ala. 168. hadis e, je naslovljen da vjernik ne može biti nečist. Babul mu'minu la jenđus عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس Od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je sreo poslanika sallallahu alejhi ve u jednoj od medijskih ulica, a bio je džunup. Znači Ebu Hurajra je bio džunup, da je pobjegao od poslanika, nije htio da ga susretne, ući da se želeći da se okupa. Poslanik sallallahu alejhi ve ga je tražio i nakon što je došao pitao ga je Ebu Hurajre gdje si bio? Odgovorio je Allahu poslaniće, sreo si ja sam bio džunup, pa nisam želio da sjedim s tobom dok se ne okupam. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve je rekao subhanallah vjernik mu'min uistinu nije nečist, odnosno ne može biti nečist. Ovdje se za ovaj hadis se veže određena pitanja, to je to, ovaj hadis je jedno veliko e, pravilo šerijetsko, to je e, da musliman mu'min ne može biti nečist, nije neđaset. Znači u svojoj biti e, nije neđaset. E, oko toga postoji iđma islamskih učenjaka kada se radi o živom vjerniku, dok je živ. Postoji iđma da on nije nečist, pa makar bio njegovo tijelo, njegovo, znači kad se rukujemo, kad se sa njim grlimo, da nije nečist. A kada je u pitanju ovaj, mejit, odnosno umrli mu'min, postoji razmoilaženje, međutim, ispravnije je da je čist, da je čak i mejit čist, jer u Buharinoj predaji se spominje i dodatak u ovome hadisu kojem stoji da vjernik znači ne može biti nečist ni živ ni mrtav. Ni živ ni mrtav. Prema tome jače mišljenje da je vjernik znači čist u svakom slučaju kada je živ, kada je mrtav. Takav je slučaj sa, <clears throat> e, i sa nevjernikom, kao kažu islamski učenjaci, jer, jer i on pripada, znači i on je insan, i on je, nečist, i on je čist i kad je živ, i kada je mrtav, a onaj ajet koji kaže innamel mušrikune neđes, e, da, su mušici nečist, misli se na duhovnu nečist vezanu za njihovo, njihova objeđenja i njihova vjerovanja. Znači tijelo kao tijelo nevjernika je čisto. 169. hadis Spominjanje Allaha u svakoj situaciji, a najšita radijala anha, kalet kana nebiju sallallahu alaihi sallame, jedkur Allah ala kurli ahjanih, a iša radijala anha rekla, poslanik sallallahu alaihi sallame spominjao Allaha u svakoj situaciji. Ovdje se misli i kada je bio čisti, kada je bio u stanju džunupluka. Ovaj hadis je prije svega dokaz da je u stanju džunupluka, da je dozvoljeno e, činiti zikr, spominjati Allaha, sve vrste zikra i dove, i ovo je iđma, znači ovo je iđma islamskih učenjaka, kada je u pitanju džunup, muškarac ili žena. Dozvoljeno je zikriti. A razilazi se oko učenja Kur'ana za džunupa i za ženu koja je u hajzu i nifazu. Oko toga se razilazi i ispravnije mišljenje da je u tom slučaju zabranjeno učiti Kur'an i za džunupa i za ženu sa hajzom, s tim da islamski učenjaci malo izuzimaju ženu sa, sa odnosno nifasom, i da kažu da ona, da ona ima olakšicu da uči one kuranske sure za koje se boji da će ih zaboraviti dok je u stanju hajza, u stanju hajza ili nifasa. U svakom slučaju ovo se posebno odnosi na ženu u hajzu i nifasu jer to je jedan duži period, stoga bi ostavljanje zikra i zapostavljanje onih, onih osnovnih sura kuranskih ostavilo posljedice, jeli, na, ovaj, i na njenu dušu, na njeno stanje, stanje imana i na eh, ono što uči iz Kur'ana. Stoga znači ovdje malo ovaj, propisi su blaži kada je u pitanju žena. I 170. hadis, a njih ćemo Bog da je završiti, onaj koji izgubio abdest smije jesti. Ovo je an Ibn Abbas radijallahu anhuma anna nabije sallallahu alejhi ve sellem kharaja min al-khala'i fa utiya bi ta'amin فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ Ibn Abbas radijalan anhu je rekao da je Allahu poslanik sallallahu alejhi jednom izašao iz nužnika i da mu je nakon toga ponuđena hrana. Spomenuli su mu abdest, to jest vjerovatno su ga posjetili da abdesti, pa je rekao ne, želim da klanjam pa da uzmem abdest. Ovdje je malo ovaj, pogrešno prevedeno poslanik alaih salatu je pitao kao zar ću klanjati pa da uzmem abdest znači to je ispravan prijevod zar ću klanjati pa da uzimam abdest znači neću klanjati pa da trebam uzeti abdest Ashabi radijala anhu su mislili da je nakon izlaska iz nužnika, odnosno prije uzimanja hrane, potrebno uzeti abdest radi čistoće. Međutim, poslanik Ali nam ovim ovom prilikom i ovom slučaju im je pojasnio da je nije potrebno uzimati abdest ovaj, za jedenje i za pijenje i postoji iđma islamskih učenja, da onaj ko nema abdesta, ko nema abdesta, on može da jede znači bez ikakvog bez ikakvog ustručavanja, odnosno čak to nije ni mekruh. Nije mekruh jesti bez abdesta, može i piti i može spominjati Allah i učiti Kur'an. Onaj ko nema abdesta misli se napamet naravno učiti Kur'an e, i može spominjati Allaha bez obzira što nema abdesta. A oko učenja Kur'ana i doticanja mushafa, to je drugo pitanje oko koje postoji razmiliženje islamskih učenjaka, da li onaj ko nema abdesta može doticati Kur'an. A učiti Kur'an bez abdesta napamet e, možemo u svakom slučaju. Ovim završili večerašnje, večerašnje predavanje. Molim Allah subhanahu wa da nam ove riječi i ovo što smo večeras čuli bude koristi svima nama, da nam poveća naše znanje i da e, nam da da budemo ustrajni u sticanju znanja. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم